بسم الله الرحمن الرحيم التوكيد الامثله حادثني الوزير نفسه سخن گفت مرا وزیر بعدا تاکیدش میکنه نفسه پس این شد توکید حادث حادثه فعل ماضی مبنی بر فتح نون نون وقایه یا مفعول بهی الوزیر فائل مرفوع علامت رفع زمه نفسه توکید هست در ایرا هم تابع ما قبلشه هو هم مضاف الیه هست این <clears throat> توکید معنوی است قابلت الوزیر نفسه هو چون اینجا وزیر مفعول و منصوبه نفسه هم منصوبه کتبت الى الوزیری نفسی هی وزیر اینجا مجروره نفس هم مجروره خب مثال بعدی اخترقت الدار كلها سوخت خانه کلش الدار فائل مرفو کلو هم که توکیدشه مرفو قرأت الكتاب كله كتاب مفعول منصوب كلها منصوب فرغت من الأعمال كلها أعمال مجرور كل مجرور هفت نجه الإخوان كلاهما نجه الأخواني مثنى إخوان نيس إخوان جمع نجح الأخوان كلاهما أخوان مثنى فاعل است مرفوع كلاهم فاعل است مرفوع ذبحنا الكبشين كليهما كبشين مفعول به ومنصوب كليهم منصوب بايا سكننا في المنزلين كليهما منزلين مجرور كليهم مجرور هما که مضافون الیه هست تا اینجا کار اگه دقتی داشته بودیم زمیری به توکید وصل هست که به موکد برمیگرده یعنی حالا اون موکد میتونه فاعل باشه مفعول باشه هر چیزی باشه مطابق با خودش حادث اینی الوزیر نفسو وزیر مفرد است و مذکر نفسو زمیر اینطوری است نجه الاخوانی کلاهما اخوان مسنای زمیر مصنعه تو المسلمین کلهم مسلمین جمع کل هم هم جمع پس این زمیر باید مطابقت داشته باشه اما مسئله بعدی رو دقت کنیم که توکید لفظی آورده تو التمساح التمساح حضر حضر الغائب لا لا اخون الاهدا انت الملوم انت الملوم در التمساح التمساح دوبار تکرار شده اسم در حضره دوبار فعل و در دوازه لا لا دوبار حرف تکرار شده تا بخواد بگه که در لفظی میتونه حرفی جمله ای فعلی اسمی دوبار تکرار بشه بهش میگن توکید لفظی و در مثال سیزده انت الملوم و انت الملوم کل جمله تأکید شده حالا بیایم روی قواعد اینا رو همه توضیح میده القاعده الثانیه و ستون بعد المئه 162 التوکید طابع يذكر فی الكلام لدفع ما قد يتوهمه الصانع مما ليس مقصودا تابعی توکید ذکر میشه در کلام تا دفع کنه آنچه که توهم میکند اون رو شنونده تا دفع توهم کند از شنونده آنچه که مقصود گوینده نبوده و هی نوعان و آن بر است معنوی و لفظی معنوی و لفظی نه مثال اول معنوی بودند چهار مثال بعدی لفظی قاعده صد و شست و سوم التوکید المعنوی یکون به الفاظ وهي توکید معنوی با الفاظ مشخصی میشه از جمله النفس و و کل و جمیع و کلا و کلتا جا زید نفسه رأيت الكتاب عينه سجد الملائكة كلهم جاء الناس جميعهم جاء الرجلان كلاهما وكلتا <coughs> ويجب أن يتصل كل منهما بزمير يطابق المؤكدة واجب بإن الفاظ زميري وصل بشكل زمير مطابق بمؤكد باش جاء زيدون نفسه جاءت فاطمه نفسها جاء الرجلان هما مطابقت داشته باشه قاعده 164 التوکید اللفظی یکون به اعادت اللفظی توکید لفظی با تکرار لفظ انجام میگیره اسما حالا اسم باشه مانند التمساح التمساح او فعلا مانند حضر حضر الغائب او حرفا مانند لا لا اخون الاهدا او جملة مانند انت الملوم وانت الملوم توكيد الضمير المتصل والمستتر توکید کردن زمیر متصل و مستتر یعنی زمیر متصل و مستتر رو براش توکید بیاریم چطوری میشه؟ قمت انا بالواجبی ها زمیر منفصلی در توکیدش آمده است ما اکه انت احدون سلمت علیه هو و زمیر موقع که تأکید کردیم یک زمیر منفصلی باید بیاد سر جایش که هماناش باشه ولی منفصل باشه دیگه متصل نباشه اینا بودن زمیرای متصل بارس. حالا سه سال بعدی هم دهشنا نحنو انفسنا زعیرتا ان تا انت که جبولو هم انفسهم اینا زمیرای متصلی هستن که براشون تاکید اومده واو جمع هم اومده براش تا دیگه مطابقت داره اسرجو اینجا برای زمیر مستتر تاکید توکید آورده انا الفرسه چون در اسرجو فائلش انا مستتره انا بعدی به تأکید است قمتو انا بالواجب قمتو میشه فعل با فائل انا میشه توکید بالواجب جار مجرور اسرجو انا الفرسه اسرجو فعل انا مستتر فائلش انا بعدی که ظاهره توکید الفرسة مفعول به افتح أنت النافذة افتح فائلش أنت مستتر هست این أنت توکیدش هست النافذة مفعول به فريد قرأ فرید خواند در قرعه هوی مستتر هست هوی بعدی توکیدش هست الکتابه مفعول بهی اخرج انا نفسي الفرس افتح انت نفسك النافذة فريدا قرأ هو نفسه الكتابة مسئله دیگه که متوجهش میشیم در مثال 4 و 5 و 6 و 10 و 11 و 12 تأکید آورده انفسنا را یعنی تأکید معنوی و این تأکید چون برای زمیرهای متصل یا مستتر اومده قبلش باید زمیر منفصلی بیاد تا بتونیم با اینا تأکید کنیم دهشنا انفسونا نمیتونیم بگیم باید بگیم دهشنا نحنو انفسونا ذو ارتا انت نفسکد ذو نفسو نفسکد دیگه نمیشه پس زمانی که با زمایر معنوی هم توکید بشند ابتدا زمیر متصل یک زمیر منفصلی مطابقش بیاریم بعدش اینا رو بیاریم قاعده 165 الزمائر المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا به بضمائر رفل منفصله زمائر متصل و ومستتر قمت أسرج تؤكد توكيدا لفظيا توکید لفظی میشوند با با به زمائر رفع منفصله با زمائر رفع منفصل پس زمائری که متصل هستن و مستتر، اینا توکید لفظیشون با زمائر رفع منفصله ولو اینکه اون زمیر خودش منصوب یا مجرور باشه مثلا سلم تو علیه سلام کردم بر او دیگه میخوایم علیه این زمیر رو هی رو توکید بیاریم با زمیر رفع تاکید میکنیم سلم تو علیه هو القاعدة السادسة والستون بعد المئة قاعدة السادو شستو ششوم لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدهما بزمائر الرفع المنفصلة توكيد نمیشوند زمائر الرفع متصل ومستتر بوسيلة نفس وعين عین مگر بعد از اینکه به وسیله زمائر رفع منفصل توکید شود پس با نفس و عین توکید توکید شوند زمائر متصل و مستطر مگر اینکه ابتدا به وسیله زمائر منفصل مرفوعی توکید شوند دهشنا نحن انفسنا جبونو هم هم. میگیم جبونو جبونو جبونو فعل با فاعلش که هو هست هم تأکید واو هست انفسو هم تأکیدش هست الاطفو اطف توکید تمام شد عطف نضج الخوه والعنب پخته شدند هلو و انگور خب واو اطف هم مثل توکید و صفت از توابع هست یعنی اعراب مطبوعش رو داره نضج الخوه والعنبه اکلت الخوه والعنبه هذا شجر الخوه خوخی والعنبی ببینیم که عنب اعراب خوخ رو داره که چون بهش معطوف هست طوری که توکید اینجوری بود جا از زیدون نفسه رأیت زیدن نفسه مررت به زیدن نفسه صفت هم ما قبلش اینجوری بود جا رجل کریم رأيت رجلا كريما مررت برجل کریم حالا عطفم اینجوری است ترعید السماء و تبرقه تبرقه معطوف به ترعیدو هست یخاف الاطفال من ان ترعد السماء و تبرقه بأن ترعده بترعده معطوف هست به خاطر این تبرقه منصوبه ان ترعد السماء و فلن نخرجه تبرق معطوف به ترعید هست همانطور که ترعید مجزومه سکون داره تبرق هم سکون داره خب اگه این کسری که داریم کسر آرزیه ولی اصل این ترعید هست این ترعید از او و تبرق ولی چون از سماع الفلام ساکن داره و دال ساکن داره به دال کسر میدیم وگرنه اصلش سکونه این ترعید او و تبرق فلن نخرجه اینا همشون عطف بودن قاعده 167 العطف طابع يتوسط بينه وبين متبوعه احد هذه الحروف عطف تابعی است که وسط قرار میگیره بین اون و بین متبوع یکی از حروف زیر و هی عبارتند از الواو واو والفاء فا و ثم ثم و و او او و ام ام و لا لا و بل بل ولكن وحتى بس عبارة از واو و فا و ثم و او ام و لا و بل و لکن و حتی اینا حروف عطف هستند اینا هر یکی برای یک معنایی به کار میراد اللحاظ معنایی تولى الخلافة ابو بكر و عمرو میبینیم که عمر عطف داده شده به ابو بکر ابو بکر و عمر هر دوتا مرفوان تولى الخلافة عمر و ابو بکر صلى الامام و المعمومه میبینیم که واو فقط برای جمع کردن یعنی ابوبکر و عمر در حکم با هم مشترکند تحویل گرفت خلافت رو ابوبکر و عمر پس حکمشونیه که هر دوتا خلافت رو تحویل گرفتن ولی ترتیبی و چیزی دیگه ای نمیرسونه اگر ترتیب میرسون در جمله در دومی میگه تولا خلافت عمر و ابوبکر این هم درست تحویل گرفت خلافت رو عمر و ابوبکر این واو ترتیب نمیرسونه فقط مهم اینه که هم عمر خلافت گرفته هم اوک حالا کدومی که اول کدومی که سپس واو این معنا رو نمیده فقط مطلق جمع و اشتراک رو میرسونه چار دخل المدرس فوقف التلاميذ حكم مصر اسماعيل و وانا رآنا ابوکا فحيانا فانه فا ترتیب میرسونه یعنی داخل المدرس فوقف التلامیز داخل شد مدرس پس ایستادند شاگردان یعنی ابتدا مدرس داخل شده سپس فورا شاگردان ایستادند این فا دو معنا داره یکی ترتیب یکی تعقیب یعنی بعد از اون این رخ داده فورا عقبش تعقیب و میرسونه یعنی بعد از اون این رخ داده مات الرشيد ثم معمون مثال بعدی زرعنا القطن ثم جنيناه ينقض الصيف ثم يعود فوت کرد رشید سپس معمون ثم هم ترتیب میرسونه ولی اینجا دیگه تعقیب نیست تراخی هست یعنی با فاصله ممکنه ده سال پونزه سال مانند و سیف تابستان تموم میشه ثم یعود سپس برمیگرده خب برگشتونه برگرد برگشتش که فوری نیست حالا بیایم بقیه حروف چه معنایی دارن او برای تخییر یا شک هست موقعی که میگیم خود وردن او بنفسجن بگیر این را یا اون رو این رو بگیر یا اونو تو اختیار داری یکی از اینا رو بگیر یا برای شک هست نقل الخبر علی او فریدون نقل, خر... نقل کرد خبر را علی یا فرید شک داره کدوم یکی از این پس او برای اختیار دادن هست یا برای شک ام برای طلب تعیین هست مانند اتفاحا اکلته، ام برتقالا اینو خوردی یا اینو میخواد تعیین کنه لا برای نفی حکم از معطوف هست حسدنا القمح للشعیره گندم رو درو کردیم نه جورا پس لا حکم رو از معطوف نف کرد درو کردیم گندم را نجورا بل برای اضراب هست تو دواتن بل قلما نه برای استدراک هست مانند ما جا از سیدو لکن خادمو سید نه نیومد اما خادمش اومد موقعی که ما گفتیم سید نیومد تو ذهن میاد که خادمش هم نیومده اما این میاد استدراک میکنه که نه سید اومده سید نیومده اما خادم اومده است پس برای استدراک معنیش اینه که توهمی رو یا شبههی رو که در ذهن پیش بیاد میاد اونو از بین میبره استدراکش میکنه حتی برای غایت هست مانند فر الجلود و حتی القاعد سربازان فرار کردن حتی امیرشون سرلشکرشون اما این اضراب رو یک کمی توضیح بدن تمام اینا همشون روشن بودن جز اضراب اضراب یعنی روی گرداندن از چیزی یعنی شما ابتدای چیز رو میگی بعد از اون روی میگردانی مانند اشتره تو دوات خریدم دواتی اینو گفتی ولی نمیخوای اینو بگی بعدا میگی بل قلمن بلکه قلمی را پس اینو میگند اضراب روی گرداندن از چیزی مانند رأیتو میگی تو زیدن یا رأیتو امرن بل بکرن ها میخوای بگی که من بکر رو دیدم ولی قبلش میاد زیدن اینو میگن ازراب قاعده تو سام... قاعده سدو و شست و هشت الثامنة والستون بعد المئة سد وشست هشت حروف العطف تسعة حرف هاي عطف نه تا میباشن الواو یک واف و هی لمطلق الجم این برای مطلق جم بکار میره ترتیبی مرتیبی نمی رسونه و الفا فا للترتیبی مع التعقیب معناش ترتیب و تعقیب هست موقعی که میگیم جا زیدون فامر یعنی يعني ابتدا زید اومده بعدش امر ولی فوری و ثم للترتیب مع التراخی ثم هم ترتیب میرسونه ولی فرقش زده فا هست این تراخی اون تعقیبه تراخی یعنی فاصله درنگ او لشک یا تخیری او برای شک یا تخیر کار برداره مثالش توضیح دادیم ام برای طلب تعیین ولا لنفی لا برای نفی حکم معطوف بل برای اضراب شما یه چیز رو میگی بعد روی میگردین و از اون جمله و از اون گفته لکن برای استدراک و حتی برای غایت انتها واو العطف و واو المعیتی الامثله سرت و طلوع الفجر حضر محمد و غروب الشمس خب این واو نمیتونه واو عطف باشه اومدم من طلوع خورشید که اومدن نمیتونه پس این واو حرف عطف طلوع میشه مفعوله معهو الفجر هم مضاف له حضر محمد وغروب الشمس حضر فعل ماضي محمد فاعل و حرف عطف غروب مع مفعول معه أه الشمس مجرور آه، مضاف إليه س تخاصم أحمد وحسن درگیر شدند احمد و حسن اشترک محمود و نجیب مشترک شدند شریک شدند محمود و نجیب در تخاصم و اشترک موقعی که دقت کنیم میبینیم تخاصم و اشتراک فعل هایی هستن که یک طرفه نمیتونه انجام بگیره باید دو نفره باشه با افراد متعدد باشه لذا اینجا ما نمیتونیم این واو و واو معهو حساب کنیم باید واو عطفش حساب کنیم خصومت کرد احمد و حسن شریک شد محمود و نجیب اما در مثال دو سال بعدی سفر ابراهیم و خالدون اینجا ما میتونیم واو معه حسابش کنیم و میتونیم واو عطف حسابش کنیم بگوییم سفر ابراهیمون و خالدون میتونیم بگیم سفر ابراهیم و و خالدن یعنی واو عطف حساب کنیم اگر عطفش حساب کنیم اعراب به ابراهیم بش بدیم اگر واو معش حساب کنیم اون واقع منصوبش میکنیم به عنوان مفعول بهی مفعول معهو نام الطفل والمرضع میتونیم بگیم میتونیم بگیم نام الطفل والمرضعه قواعد خودش واضح میکنه قاعده 169 واو العطف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبة الحكم إليهما واو عطف اشتراک ما قبل و ما بعد رو در نسبت حكم به هر دو تا میرسونه یعنی این و اون در حکم با هم یکی هستن موقعی که میگیم جا زیدون و امرون یعنی هر دو تا اومدن یعنی هر دو تا در اومدن با هم مشترکن و الاسم بعدها يكون تابع لما قبله فی اعرابه اسم ما بعد واو تابع ما قبلش هست در اعراب مانند جاء زيد وأمر رأيت زيدا وأمرا مررت بزيد وأمر قائديه سدو هفتات واو المائية لا تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم واو المائية مشترك بودن ما قبل وما بعد رب در حكم نمي رسونه آه، نمي مثلا سيرتو وتلو الفجر آه، يا حذر محمد وغروب الشمس حاضر شدن محمد وغروب در حاضر شدن مشترک نیستند بلکه دلالت بر این میکنه که حضور محمد با غروب خورشید همزمان بوده همراه بوده پس واب میل لا تفید اشتراک ما قبلها و ما بعدها فی الحکم واب میت اشتراک ما قبل و ما بعد در حکم نمیرسونه بل تدل على المصاحبه بلکه دلالت بر همراهی میکنه الاسم بعدها يكون منصوبا دائما الا انه مفعول معه اسمی که بعد از واو معه بیاد همیشه منصوب هست به خاطر مفعول معه بودن قاعده 171 تتعین الواو للمعیت اذا كان هناك مانون الى العطف واو واو معیت است زمانی که مانعی باشه و نگذاره ما اونو عطف بدیم مانند مثال سه و چهار ما احمد و حسن فعل یک فعلیه که درگیر شدن خصومت کردن خب یه چیز دو طرفه با یک نفر که نمیشه میگیم علی درگیر شد کی یک طرف دیگه ای داشته لذا اینو اینجا که مانعی هر مانعی از معطوف از عطف وجود داشته باشه اون موقع میگیم قطعا این واو پس واو معه هست قاعده دو تتعین الواو للعطف ما بعد بعد ما لا يتأتى وقوه الا من متعدده اشتباهی توضیح دادم مانند سرتو و طلوع الفجری مال قاعده قبلی تتعین واو للمعین للمعیتی اذا کان هناك مانع من العطف معین میشه واو برای معیت زمانی که مانعی باشه از عطف سرتو و طلوع الفجر اینجا ما نمیتونیم واو و واو عطف حساب کنیم باید واو معیت حساب کنیم چرا چون مانع وجود داره ما نمیتونیم بگیم سرتو و طلوع الفجر مگه طلوع میتونه سیر بکنه یا حضر محمد و غروب شمس غروب میتونه حضره بکنه حاضر بشه پس جایی که مانعی وجود داشته باشه اونجا واو حتما واو معیت است سرتو میشه فعل با فاعل واو واو معیت طلوع مفعول معه حضر محمد و غروب شمس حضر فعل ماضی محمد فاعل واو واو معیه غروب مفعول معه قاعده 172 تتعين الواو للعطف بعد ما لا يتعطى وقوه إلا من متعدد واو برای عطف معین میشه بعد از اینکه زمانی که واو بعد از فعلی بیاید که نمیتونه از یک نفر واقع بشه که باید از افراد متعددی واقع بشه پس تتعین الواو للعطف معین میشه تعیین میشه واف برای عطف یعنی نمیتونه برای معیت باشه فقط برای عطف بعد ما لا یتعطا وقوعه الا من متعدد زمانی که بیاید بعد از فعلی که وقوع این فعل باید از افراد متعدد انجام بگیره مانند مثال 3 و تخاصم احمد و حسن اشترک محمود و نجیب تخاصم و اشترک دو فعلند که بعد از افراد متعددی رخ بدهند به خاطر این پس احمدون و حسنون این واو حتما واو عطفه حسنون معطوفه و نجیبون هم معطوفه القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة قاعدة سدو سي إذا صح العطف ولم يجب جاز أن تكون الواو للعطف وأن تكون للمعية زمانك عطف صحيح باشه زمانی که عطف صحیح باشه یعنی میتونیم عطف بکنیم و عطف کردن واجب نباشه جایز هست که واف واو عطف حساب کنیم و جایز است که واو معیت جایز است که واو واو عطف باشد و ان تكون للمعیه و جایز است که برای معیت باشد مانند سفر ابراهیم و خالدون اینجا واجبی نیست مثل دو چهار مثال قبلی نیست پس اینجا میتونیم واو عطفش حساب کنیم بگیم سافر ابراهیم و خالدون و میتونیم واو معیه حسابش کنیم بگیم سافر ابراهیم و خالدن موفق و پیروز باشید